хвилин. Радіо Родина твоя хвиля. Як завжди, у цій порі всіх слухачів вітає Радіо Родина. У студії ведучі Оксана Блажевська та Наталя Ступакова. Усім привіт! Отже, маємо 50 хвилин і хочемо розповісти вам багато цікавого. Передачу загадки мови напередодні дня працівників освіти мовознавець Олександр Авраменко присвятив таїні вчительського слова. У програмі після уроків ведуча Марія Вовчок розпитає відомих українських співаків про секрети успіху. А Наталя Стопакова у програмі Старшокласник розповість, чому президенти багатьох шкіл у вересневі дні не ходили до школи на навчання. А ще почуєте про досить цікавий, на мій погляд, спосіб з'ясовування стосунків у колективі та про стихійні аматорські концерти юних киян у столичних парках. Але почнемо ми з іншого. Напередодні учительського свята я часто згадую своїх шкільних учителів. Я теж зараз про своїх думаю. Зізнайся, Оксанко, чи любила ти в школі слухати пояснення вчителів на уроці? Мені цікаво було, адже вони завжди розповідали щось пізнавальне і корисне. Отже, ще у шкільні роки ти вже усвідомлювала, що завдяки вчителям інтелектуально розвиваєшся. Звісно, і тому я була уважною слухачкою і вдячною ученицею. Знаєш, думаю, коли вчитель пояснює новий матеріал, подобається усім учням. Комусь і справді цікаво слухати, а хтось просто тішиться тим, що йому самому не довелося відповідати біля дошки. Можливо, й так, але мені здається, що краще збагачуватися новими знаннями. Як ти гадаєш, чи уважно слухав своїх шкільних учителів у дитинстві доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко? Інакше не могло й бути, адже він свою програму присвятив таїні вчительського слова. Отож, слухаймо передачу загадки мови. Добрий день, дорогі радіослухачі. Сьогодні, у переддень учительського свята, я запросив до нас у студію нашу постійну учасницю, відомого київського вчителя і методиста Надію Володимирівну Матвієнко. Адже поведемо розмову про слово вчителя, через яке усі люди пізнають світ. Добрий день, Надія Володимирівна. Добрий день, Олександр Миколаєвич. По перше, вітаю вас із святом, яке наближається з Днем Учителя. Сердечно вдячна. Бажаю вам творчості, натхнення, успіхів великих і взагалі окриляючої сили успіху. Да, до творчості, якби ще трошки здоров'ячка. <laughs> Тож і здоров'ячка теж. Надія Володимирівна, зрозуміло, що кожна людина пізнає світ з малку від слова матері, так від слова татка, близьких, родичів і, звичайно ж, особливо науку, та й взагалі мудрість життєву від слова учителя. Ви якось сказали на одній конференції, я пам'ятаю, що слово вчителя це вічна загадка. Розшифруйте цей вислів. Як наша й передача носить таку назву загадки мови, то учитель постійно при загадках слова. Ну, коли ми вже стоїмо на порозі дня учительського, то я почну з народного слова, бо недавно ж із своєї Чернігівщини. Дозвольте, Олександр Миколаївич, мені сьогодні розперезатися. Ой, розперезаєтеся, розкішне дієслово. Слово ж таке колоритне, яке правда? Колоритне. Колись приклад ви наводили, я ще пам'ятаю, ціни розперезалися, пригадуєте? <laughs> так, так, так. І тут розперезатися і дать волю своїм думкам і почуттям вічному святому іменню вчителі. Між іншим, Надія Володимирівно, е, дуже багато письменників наших починали з учительської праці, тобто вони пройшли пройшли цей шлях, а потім стали письменниками. Це і Олександр Довженко, і Андрій Малишко, і Михайло Стельмах. Так, так, так, так. І я вам скажу, Олександр Миколаївич, їм і вдавалося й слово тільки тому, що вони розпочинали свою письменницьку стежку від учительського стола. Ну, хотілося доторкнутися б до слова Олександра Довженка. Він же ваш родич, він же з Чернігівщини, так, напевно. Він так? Же, ну. він же мій від і до. Отака пригода. Іду собі раз нахиливши голову. Раптом добрий день, Надія Володимирівна. Піднімаю голову. Стоїть моя учениця Валя Сова. Починає мені цитувати зачаровану десну. А до чого ж було гарно весною влітку й восени на городі? Все цвіте, гарбузи цвітуть, огірки цвітуть, квасолиня цвіте, малина, смородина, квасоля цвіте. І чого тільки не понасаджує наша невгамовна мати Олександра Миколаєвичу. Яка може бути більша винагорода для вчителя, коли при зустрічі пройшло вже кілька-кілька років вона уривок із твору якого письменника Олександра Довженка? Тут, звичайно, і енергетика художнього слова самого письменника зіграла роль. Не можу ж не втриматися, щоб не сказати. Звичайно, і урок залишив слід і пам'ять у душі учениці. Ця найбільша радість для вчителя. Ну, це висока духовність. Вона по життю, бачите, несе в себе в душі оці ось образи, яскраві картинки, які ви посіяли. Так от так. кажуть, сіяти вічне, мудре, прекрасне. Андрій Малишко. А за Малишка вже й говорити немає чого. Ви знаєте, часто чую пісню, присвячену вчителю початкових класів. І так у моїй пам'яті відклалося перша вчителька, як мати, як журавочка для них. Господи, які слова щемні, болючі, тремтючі, журавочка, журавочка. журавочка. А вони ж за нею купкою в купкою біжать, та вони ж для неї все на світі, і мені пригадали слова, я не знаю чиї, учительська доля це очі дитячі. Заходиш в клас, і тут перед вами очі і здивовані, і хитрі, і байдужі, і цікаві, і захоплені. І до них, до цих очей треба знайти свій ключ, учительський ключ цей ряд, от який ми зараз згадуємо письменників або низка Малишко, Довженко, продовжує наш славетний Михайло Стельмах, теж учитель, теж письменник. Ось ну, не і... можна ж обминути, звичайно, Стельмаха. Закінчив Вінницький педагогічний технікум чи інститут, не пам'ятаю, працював на Житомирщині одним словом від учительського хліба і зразу за письменницьке перо. І тому йому особливо вдавалось психологія психологія дитячої душі. От уривочок із його твору гуси летять. Михайле, який так хотів гарбузового насіння, яке мати відкладала на посадку, дві склянки в одну кишеню відклав, дві склянки в другу і вибіг на подвір'я. А тут жіночка надійшла, яку пригнав у їхнє село голод з малим хлопченятам. А в очах того хлоп'яти стільки було смутку і того незабутнього голоду. Не міг утриматися Михайлик, щоб не поділитися цим насіннячком. От, будь ласка. Жінка, схрестивши руки на грудях, боязко озирнулась, шукаючи дворища, яке б не ощирилось на неї собачнею, а дитя недовірливо з-під лоба дивилось на мене. На його тонкій шиї похитувала заважка голова, що вершила збитими хмелястими кучерями. І тут я згадав про своє насіння, вийняв жменю і подав малому. Він обома ручатами схопив зернята, а потім поглянув на матір. Та кивнула головою, ще й подумав, чи брат, чи не брат та насіннячку. І зітхнув точнісінько так, як іноді в недобру годину зітхала моя мати. Потім я висипав у поділ сорочечки хлопчака насіння з однієї кишені і взявся за другу. Але жінка зупинила мене. Спасибі, дитятко, не треба більше. Ой, не треба. Прихилила до мене скорбні очі, розгонисті брови, і я на своїй щоці почув дотик її уст і сліз. Хай тобі, дитино, завжди, завжди добре буде поміж людьми. Ну, як можна не зворушитися такими словами майстра, чародія, слова Михайла Стальмаха? Я ще хочу і до Довженка повернутися, повернутися до Довженка, так. бо не можу утриматися із зачарованої десни. На косовиць вирушаю, сідає Сашко на воза. а ти ж переконує там тебе й гадюки покусають і в воді втопишся. Нічого не буде мені, мамо. Уже ніхто не звертав уваги на матір, відчинилися ворота, коні рушили, і я поїхав, не оглядаючись. А мати стояла, кувала зозулею мені дорогу, і довго-довго я згадував її слова, особливо молитву, яку вона, схрестивши руки, читала мені на вранішніх і вечірніх зорях. І хіба не можна не згадати? Я теж не можу не втриматися, щоб не згадати, коли приїжджаєш додому. Мама виходить на дорогу, проводить далеко-далеко, оглядаюся, вона вже мене й не бачить. А слова її пам'ятаю. Ідеш, Надю, у чернігівській інтерпретації говорю, помеж людьми, даруй людям добро, воно тобі вернеться. То така паралель між словом письменника і вічним рідним словом, не словом, образом святим материнським буде завжди і в вчительському серці, і в дитячому серці. Ви слухаєте програму Загадки мови. Ми далі ведемо розмову із відомим київським учителем Надією Володимирівною Матвієнко. Сьогодні, в переддень дня вчителя, ми говоримо про вчительське слово. Щойно говорили про слово вчителів-письменників, і ось безпосередньо про відомих педагогів. От у чому таїна вчительського слова? Таїна учительського слова і в голосі, і в душі, і в серці, і в настрій. Буває, приходиш у клас піднесеним настроєм. В одну секунду можуть відібрати той настрій. А буває, приходиш з таким смутком, піднімуть в одну секунду. Це діти. Як ми ще не знаємо їхньої психології, і я хочу звернутися до нашого учительського патріарха Василя Олександровича Сухомлинського. В кінці вересня ми відмічали ювілей від дня його народження, але він вічний. Сьогодні у школах різні діти, не обманам і жорстокості. Не можу не згадати один прикрий випадок коли дівчатка, дев'ятикласниці, збиткувались, розправлялись над своєю однокласницею, то тут принагідно зупинюся на школі радості Сухомлинського. Скільки він хотів оцею школою розворушити дитяче серце. Приходжу одного разу до класу ж, і пташина примостилася із своїм гніздечком якраз під моїм класом. І тож треба було, щоб під самісіньким вікном щоранку приходять, сидить Надія Володимирівна. Кажу, поки що сидить, поки ви не зігнали її. І мені експромтом притча Сухомлинського. Хто зна звідки взялася чорна густа хмара, посипав крапчастий дощ із градом, і мама пташина розчепірила, наголошую, розчепірила свої крила, прикриваючи маленьких пташеняток. Так само, як раптово душ почався, так само він і перестав, виглянуло сонечко із за хмар, і пташенята пурх полетіли з під маминого крила, а вона стояла, опустивши їх, з яких стікала кров і вода. І тільки одне пташенятко залишилось і запитало боляча мама, ви скажіть, яким ще чуттям можна заворушити і учнівські серця, і серця, і душі дорослих, як не тим художнім словом, яким володів і Сухомлинський, і наші письменники. Ви слухаєте програму Загадки мови, і ми далі ведемо розмову із Надією Володимирівною Матвієнко, відомим учителем української мови і літератури. Надія Володимирівна, ось ви зараз наводите багато прикладів із літератури, із творчості відомого педагога Сухомлинського. А ось у вашому житті чи бували ситуації, коли ви бачили, що от ваше слово якось знаєте, в вплинуло на дитину, тобто чи перевернуло її світ, чи бачення на якусь ситуацію, змінило, покращило людину безпосередньо в вашому житті, в викладанні в школі? Ой, трапляються, да ще й не рідко. Одного разу їду собі в автобусі. Заходить жіночка з маленькою дитинкою. Ну, десь рочків сім там чи вісім, не знаю, і воно не в настрої. Столом ж рядами стоїть. Мама запрошує осісти, а воно ж вперлося й стоїть. Автобус же сіпне. Воно ж так і запотечкує, теж слово ж запотечкує гарненьке. Люди осудливо поглядають. Мати переконує, ну, думаю, почекайте, перевірю ж я зараз свою базу педагогічних даних. Підійшла ж до дитинки. Говорю, воно на мене блимнуло, не дуже то вплинуло. Ні, думаю, почекай, зараз перевірю ще раз дійсно свою базу. І кажу: підеш у школу. І як же воно оце буде, що ти не слухайся? Як воно раптово підняло ченята голову? Я вже хожу в школу. Постояло <laughs> хвилинку, почим чекувало сіло чуєте, дорогі мої колеги, одне магічне слово школа як вплинуло на те дитинчатко. Може, я переконливо сказала, але ні, школа, храм, біля якого ви стоїте, мої дорогі колеги, і своєю вічною, нестаріючою, мудрою професією вчити. І як же обминуть нашого Андрія Малишка з його одою для вчителя пісня про вчительку. Я, до речі, пригадую, як він написав цю пісню. У нього була маленька друкарська машинка. І він відсунув ту машинку, узяв ручку, чорнильницю і від руки, від серця написав слова до цієї пісні. Вчителько моя, зоре світова, чуєте, колеги, зоре світова, звідки виглядати, де тебе знайти? зошити малі дітвора. слов полетіло нас на шляхи землі, в ясну блакить у блакить, а щоб тебе знав, та доріжко вклас під вікном у школі я віртой шум. хочу скористатися нагодою, Олександра Миколайовичу, бо й ви ж знаєте запах учительського а хліба, відчуваєте на відстані. І я в оцю жовтневу днину, коли кольорами розписана, хоч і дощі йдуть, але буває сонечко, розписана природа, нехай у жовто-гарячих, кольоровому осінньому розмаїтті чи наше свято нас гріє завжди, завжди теплом і любов'ю до нашої професії. Зі святом вас, дорогі колеги. Хочу нагадати нашим радіослухачам, що у студії у нас в гостях була відома київська вчителька Надія Володимирівна Матвієнко. Я вас теж вітаю, сердечно вітаю зі святом професійним. Щиро вдячна і зворушена. Взагалі, оця атмосфера радіо це для мене найвища нагорода. Сподіваюся, що ми ще не одну програму з вами запишемо. Дай Боже. А на цьому наша програма завершується. Пишіть нам і слухайте нас. А ми щоп'ятниці далі будемо розкривати секрети української мови. Наша адреса Українське Радіо. Програма загадки мови Хрещатик 26 Київ 1 індекс 01001. Програму підготував і провів Олександр Авраменко. До наступних зустрічей. Радіо Родина рідною мовою про найрідніше. Нагадуємо з вами Радіо Родина і ведучі Оксана Блажевська та Наталя Ступакова.